פרק ד' איך יועם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, היכן נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן. בת עמי לאכזר כיעני במדבר. דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שאלו לחם, פורסן לאם. האוכלים למעדנים נשם ובחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו אשפתות, ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום, ההפוכה כמו רגע, ולא חלובה ידיים. זכו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחור תורם, לא ניכרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה העץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות למו בשבר בת עמי. כילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, עוונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים, נעו עברים בחוצות, נגועלו בדם, בלא יוכלו יגעו בלבושיהם. סורו טמא קראו למו, סורו סורו אל תיגעו, כי נצו גם נעו. אמרו בגויים לא יוסיפו לגור. פני אדוני חילקם, לא יוסיף להביטם, פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו, עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו אל גוי, לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלאו ימינו, כי בא קיצנו. כלים היו רודפנו מנשרי שמים, על ההרים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. שישי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ. גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. תם עוונך בציון, לא יוסיף לעגלותך. פקד עוונך בד אדום, גילה על חטאותייך.